was mutazabiri hadisa nganiro kaze murano makuru yo no wa kabiri naye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira urundi ngo bukwiye kuraba ko ufise abarundi bari mu bibanza by'ubuhinga mu igihugu bya Afrika y'ubuseruko Dr. Guillaume Ndayikengurutse umuhinga mu bya politike n'imigendranire akaba n'umugisha wa kaminuza maze kumva murano makuru naye Dr. Yves Ndayikunda arongoye kaminuza yitiriwe Lumière akaba arongoye komite ihurirwamwo amakaminuza muri EAC asigura ko ikibazo c'ururimi kiri mu bituma abarundi badarumbira cyane ubuzi muri uwo muryango umugambwe sahwanya Frode bibaza ko imigenderanire idashemiye hagati y'u Burundi n'u Rwanda yoba iri mu byadindije amatohoza y'urupfu ku rupfu rwa Cyprien Ntaryamira kandi ibibazo bifise inkurikizi ku bihugu bibanye byo mu karere hanyuma tukaba tuzi nuko hasanzwe hari ibibazo hagati y'ibihugu bigize umuryango w'ubuseruko wanashaka hagati y'uburundi n'u rwanda nibyo baravuga ko hari intambwe zimaze guterwa umugabo nta kintu kiraboneka hamwe bavuga ati ibintu byarasubiye mu buryo ijana ku ijana hanyuma dusanzwe tuzi ko hari n'ibindi bibazo byo kutumvikana hagati y'u rwanda eh, n'igihugu cy'ubuganda kugira bishobore kwigwa inzira izofatwa suku ibihugu byahora bivugana hagati yabyo ariko ubu n'ibibazo bimwe n'ibyo bibazo by'umutekano muri kanya gace ni ibibazo bishobora kwigwa mu ishyirahamwe rya afurika y'ubuseruko ni umwanya mwiza rero ku burundi kugira bushobore kwerekana by’ukuri ariko buragira uburambe mu gutora inyinshi z'ibibazo biri hagati y'ibihugu no hagati y'abantu muri rusange tukivuga uburundi bwaba bwifashe gute kugira ngo bushobore kuronka amahirwe atangwa mu gihe igihugu gitwara ishyirahamwe rya afurika y'ubuseruko uburundi mu kwinjira muri iryo shyirahamwe rya afurika y'ubuseruko harimo inyungu nyinshi hari ingingo nyinshi zishobora gufatwa cyane cyane nko ku bijyanye n'imigambi y'iterambere murabona hariho imigambi yo kubaka amabarabara y'indarayi imigambi yo gukora amabarabara asanzwe ahuza ibihugu bigize ishyirahamwe rya afurika y'ubuseruko ni ukuvuga nk'icyo ikintu gikomeye gishobora gukungura uburundi mu gihe aba aribwo burongoye iryo shyirahamwe iyo migambi irashobora guca ikorwa inyaruka hanyuma hari ukuntu muri iri shyirahamwe rya afurika y'ubuseruko uburundi eh, nibyo mu bibanza bya politiki buraserukiwe mu nzego zishyizweho n'amategeko ariko nko mu bijyanye n'abakozi bakora muri iryo shyirahamwe ko biraza ariko hari intambwe uburundi butarashikako kujanye n'abarundi bamaze kuja mu kibanza c'umunyamabanga w'ishami ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko Dr Guillaume Ndayikengurutse avuga ko ari umwe gusa ngo kandi ntaco byononye kubwiwe uburundi ngo bukwiye kuraba ko bufise abarundi bari mu bibanza by'ubuhinga kuko bene abo ari bo batunganya imigambi umukuru wo muryango adoshira mu ngiro n'ubunyene tega amatwi Guillaume Ndayikengurutse umuhinga mu vya politike n'imigenderanire biri mu ishyirahamwe rya afurika y'ubuseruko ko abarundi bogwira bakaba benshi nk'ibindi bihugu nka za kenya na tanzania n'ubuganda zifite abantu benshi kuko nibo bategurira inzego za politiki ingingo zifata muca mwumva rero ko twogira inyungu kugira ingingo ifatwa kuva mu bijyanye n'ubuhinga hasanzwe harimo abarundi tugume mu gisata c'imigenderanire mu gisata c'amakaminuza naho nyene ngo hazoba karusho kubera ku Burundi buri ku burongozi bw'umuryango wa Afrika y'ubuseruko Dr Yves Ndayikunda harongoye kaminuza yitiriwe Lumière hakaba arongoye komite ihuriramwo mu kaminuza muri EAC hasigura ko amakaminuza ari mu gihugu amenyekana kubera ishusho nziza Burundi buzoba bufise ico gihe na cane ko buba bunafise abantu babuserukira muri uwo muryango ibisata byose musanzwe bikwiye kugira akarusho nuko no mu makaminuza hazogira akarusho bizotuma abantu baza abana baza gusaba iby'imigenderanire baza mu bisata byose harimo n'iby'amakaminuza rero nkagira nti bizodufasha kugira ngo n'amakaminuza yacu amenyekane hajya ahantu turakwiye kuza turavyiyumvira misi yose ishusho nziza y'igihugu ifise uruhara runini ku ishusho nziza y'ibikorerwa muri icyo gihugu n'amakaminuza azomenyekana cane kubera yuko uburundi bwamenyekanye nk'ubu hariho n'inama twese turategura ngaha kuri Universite Lumiere twateguye muri iyo ntumbero kugira ngo amakaminuza nayo agire icyo aterera kugira uwo mwaka Burundi uzabutwara EAC habeho ikintu twoshobora kuzana mu Burundi gihuza abahinga bo makaminuza yose yo muri EAC bari mu by'imenyesha na communication bituma abantu bose baza kumenya Burundi nkagira nabavuga nti ntere nakamo n'abandi bantu mu secteur zitandukanye umwese agira icyo yo kugira ngo uyu mwaka byukuze tubere umwaka umugisha n'umwaka kugira ngo tumenyekanishe Burundi mu bisata byose twoshima kubera yuko abarundi barimo batari bake batandukanye bitandukanye mu bisata bitandukanye mbere no mu bibanza bikomakomeye tuvuge nko mu gihe giheze murabizi yuko umunyabanga mukuru wa yase yari umurundi utwara sentare ya yase ni umurundi muri kino gihe utwara ishirahamwe ry'amakaminuza ni umurundi muri kino gihe barimwo ikindi naco ni vyiza yuko turi abanyamuryango bogira amahirwe yose nk'abandi bantu bagira bien sûr biradusaba yuko natwe twitegura neza ikibazo c'ururimi ngo kiri mu bituma abarundi badahurumbira cyane ubuzi bwo mu karere ka Afrika y'ubuseruko Dr Yves Ndayikunda hakabona ko nubwo biruko abarundi bakwiye gukunda kuronderera ubuzi ahandi naho n'igihugu gifise byinshi cokora hagahamagarira ubushikirangandi bujenjwe bujejwe na ko hinjira ry'u Burundi muri EAC gutanga intumbero y'ibyoshigwa imbere mu ntumbero kwitegurira ico kibanza n'ubinyene tumutega kuri mikro ya Francine ndeho kubgayo ikibazo c'ururimi ntawo kideha kiriho murabona twe twakunze twiga mu gifaransa kuva mu wambere gushika mu makaminuza kenshi ni umuntu umuntu muzinanye umwana wa naka inshuti ya naka ibyo rero turakwiye gutangura kubisohokamwo kubera ubuzi bwo mu miryango ikomeye nka yase n'ahandi hose ni ubuzi buba bushingiye sur les compétences ikindi cya nyuma novuga gihora kibaho nk'intambamyi nk'abarundi bariyo n'abandi tuba dukwiye kugira novuga ihangiro ry'uko jewe ninjiyeyo nzosohoka nayo ninje mu wundi muntu abana tugira imana turafise ubushikiranganji bujejwe umuryango wa afurika y'ubuseruko nkagira nti icyo baciza ni uko botujya imbere bakaraba abantu bose mu bisata bitandukanye ukuntu bakwitegura muri uwo muryango bubahe intumbero bubereka kumbure ibizoshigwa imbere muri uyu muryango priorite ikindi cya kabiri mbona cokogwa hano hari abarundi benshi cyane bari mu bisata bitandukanye urabona yase ukuntu yubatse yubatswe n'amahogane ayo mahogane rero abarundi benshi bari mu makonseri d'administration abari mu nzego z'inshingwantwaro abari mu bisata bitandukanye bobashira hamwe kugira ngo abantu bafise amakuru atari makeya nabo nyene boshobora kubasangiza bigatuma dushobora kumenya ivyo EAC igiye gukora mwakuza dushobore kubimenya ica nyuma novuga nuko hobaho ico nakwita mu gifaransa coherence mu vyo dukora mu Burundi haba mu vyerekeye amategeko haba mu vyerekeye uburongozi kugira ngo vy'ukuri amategeko ahari atume akwega abantu benshi boza gukorera mu Burundi ya ya ya ya रहो ku zitandatu n'iminota mirongo itatu n'indwi hano makuru tuyabandaniza mu gisata cya politike mugambwe sahwanya frodebu wibaza ko imigenderanire idashemeye hagati y'uburundi n'u rwanda yoba iri mu byadindije amatohoza ku rupfu rwa cyprien na gamira yahoze arongoye uburundi mu gihe buca hibuka imyaka mirongo irindwi n'umunani iheze umukuru w'igihugu akororanywe na mugenzi we yararongoye u rwanda mu ndege pierre claver nahimana arongoye mugambwe frodebu yizera ko ubu imigenderanire iri kiranaguka bizotuma ibyo bihugu byicarana bikira bakiga icyo kibazo tumukurikire kuri mikoro ya omera nduwayo heza imyaka mirongo irindwi ariko abarundi bose baribaza bati none umukuru w'igihugu cacu arashobora kugenda bugirire ntihagire n'amatohoza yaba ntihagire ikintu na kimwe kibwigwa abarundi ti vyagenze gutya na gutya ico kibazo rero n'ubu ntikiratora inyishu twama twebwe mugambwe sabanyafurodebu twabivuze tukabisaba tuti ntivyokunda yuko umukuru w'igihugu yicwa izuba riva hanyuma ntihabe amatohoza akomeye akogwa agakogwa na onu shiramwe mpuzamakungu makungu kuko ico ni icaha gikomeye cyane gose onishobora kugira ko amatohoza canke ibihugu vyo nyene vyabuze bigakora amatohoza agaragara mwibaza ko byo bavyadindijwe niki mbere twibaza nuko muri ibi bihe biheze twarabona yuko hagati Burundi n'u Rwanda imigenderanire ntiyari imeze neza na gato bikagora rero ingene e, nkumbure hokogwa amatohoza ku kibazo kiraba ibihugu e, bibiri ubu rero ko ivyo bihugu bitanguye kurondera imigenderanire myiza ibibazo bikomakomeye mwe n'ibyo ntibashobora kubisigaza inyuma ikindi nacyo kirashobora kuba kiva ku ma leta yagiye arahaja zitari zifise inguvu uburyo ibintu bimeze gutyo cyane no gushaka kugira ngo rero binyaruke hakogwa iki twe tubishaka si twe tuvyikorera ariko ndibaza yuko abarundi bose babishaka kugira rero binyaruke icya mbere na mbere nuko abarundi bose babisaba leta y'u Burundi ku mugaragaro n'icyo rero nikije mu bibazo bategerezwa kwiga hanyuma iyo bize ibibazo baraheza bakabwira abo batwara abenegihugu abaturage cya kibazo iki n'iki n'iki twashyize kuri iki n'icyo rero ni uko dushaka yuko cyokorwa Hano makuru arabandanya itike ry'abiyunguruza ryasubiye kududwa kandi mu ntara ya Bururi bamwe mu ngurutse abantu ngo baramaze kubika ibyuma byabo bivuye ku bukene bw'igitoro maze iminsi bwibonekeza muri iyo ntara abanyabururi bagasaba ko leta yotorera inyishu kibazo c'ibitoro kimaze igihe cibonekeza inkuru tubaza Zeno Nzambimana indwi irenga iraheze atanimanya igitoro cyabi cya esanse cyangwa icya mazutu kibarizwa ku masitasiyo abiri ariyo kaze na sitasiyo serivisi ziguma ku mukuru w'intara ya bururi bamwe bunguruza abantu ku mapikipiki cyangwa ku modokari bavuga ko iriti rimwe ya basigaye bayigura ku isoko y'amagendo amafaranga arega y'ibihumbi bine n'ibihumbi bitandatu by'amarundi ingaruka mbi rero zikaba zibonekeza kuko kuva iburuja mu rumonge co kimwe no kuva iburuja imatana hahora harihwa amafaranga ibihumbi bine vy'itike ubu hasigaye harihwa amafaranga ibihumbi bitanu by'amarundi uyirose ugasanga iriti ahagaze ku bihumbi bitanu cyangwa bine urumva rero usanga bigaruka ku ngaruka mbi y'umunyagihugu umunyagihugu naho yahora yiyunguruza ku bihumbi bibiri ukaca ugomba ko yaguha ibihumbi bitatu n'abagendesha amapikipiki nuko nyene mbere bamwe bakemeza ko itike baca guhiza na kabiri kubera icyo gitoro bakironka kibazimbye abana nabo bati amapikipiki yacu tuzatwara amaze kuyabika kubera ubwo bukene bw'igitoro bagasaba leta yuko yotorera nyishuru icyo kibazo c'igitoro cama cibonekeje raraba ati naho noronka iyo pacu n'imbigurwa ibihumbi bitandatu canke bitanu canke umunani uca ubona yuko nawe atacunguka umukiriya nawe akaca yumva umuzimvye akaca biheba natwe rero ca duprefera kubika ivyo vyuma kandi aho ubuzima buca bwanka ku bantu bajejwe bagendesha ayo mapikipiki kuko hariho abafungura ari uko bapfuye mu ibarabara cyangwa bakariha inzu bako bavuye mu ibarabara twasaba igerageze ituronderera ibitoro kugira ngo ubuzima bushobore kugenda nk'uko bwahora bugenda ni mu gihe bamwe mu biyunguruza bobo basaba ko ata muntu yosubira guhabwa mu mabido ku masitasiyo kuko ngo bamwe mu bahabwa ibitoro mu mabido bakekwa ko aribo bagaruka kugidandaza ku isoko y'amagendo ku mafaranga y'umurengera itike naryo kwiyunguruza rigaca rizimba ibururi zenonzabimana radio isanganiro Ano makuru tu yabandaniza mu gisata c'imibano abanyagihugu bamwe kati nyabagere iruhande y'ibarabara y'igihugu numero 1 bamenyesha ko bameze bamaze hafi amezi 10 ataronka amazi bashikiriza ko ico kibazo caturutse ku muringoti yakuwe aherutswe herutse kubakwa umuserege utasubijweho inyuma y'ibikogwa basaba rigide zo gutorera umuti ico kibazo ngo kuko muri kino gihe bakoresha amazi y'uruzi nyabagere nayo agashobora kubatera indwara ziturutse ku isuku rike Jean-Marie Vianney ngenda kumana kandi urumva bayakuyemo kubera iyi mifure abo banyagihugu baba muri quartier Nyabagere iri muri zone ya Gihosha mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura bavuga ko icyo kibazo cikena ry'amazi ko catanguye kwibonekeza igihe hatangura ibikorwa byo kubaka umuserege uri ruhande y'ibarabara rikuru inimero imwe biturutse ku matiyo yacamwe amazi yaranduwe atasubirijwe igihe ibikorwa byarangira ikibazo c'amazi twe catanguye kuva mu kwindwi batanguye umugambi wo gukora umufurege hanyuma n'umufurege bamaze kuwutangura barawukotse umufurege umaze guhera ntitwasuye kurongera amazi ah, aye muri turafite ikibazo cy'amazi cyane rwose kuko tumaze amezi menshi turi mu kwiza nk'umwaka atamazi dufise kandi ubwa mbere amazi yari ariyo ariko kuva aho baciriye umuvo baciye bayaca ubu nta mazi dufise muri kino gihe abo banyagihugu ngo baca bakoresha amazi y'uruzi nyabagera bagatinya ko bashobora kubatera indwara zitandukanye bakoresha amazi ya nyabagera yuzuye inzoka n'imicafu atera bitemba ntitwe nk'amazi dukoresha mu ngo tugasanga turiko turakoresha amazi mabi abana ugasanga baragwaye n'inzoka indwara zitandukanye amacinya agatera n'izindi ndwara nyene ziterwa n'umwanda ngo hari n'umugiraneza yimvye ikinogo abantu bavoma ko muri kino gihe ari benshi bakagira amakenga kuri ayo mazi kuko naho nyine ngo arimwo imicafu itari mike hariho umugiraneza yimvye ikinogo kirekire aca akuramwo amazi ahantu bakunda kwita ngo kuri kanyaga uca usanga bene gihugu batonze imirongo miremire bariko baravoma kuvoma amazi muga n'ayo mazi nayo ntabwo ari meza ntabwo ari amazi asukuye nta muti urimwo ni amazi ava mu kuzimu namazi arimo n'inzoka arimo n'udukoko twinshi twinshi kabisa ubusanga iyo ari mu ibido cyangwa mu gikombe arimo ubucafu budasanzwe wobonaho umuntu anywa amazi yitwa kanyagapfa mu kuzimu ayo mazi yoze usanga wera uyanyweye naho mu nda bimera gute umva atari indwara abo banyagihugu bo muri quartier ya Nyabagere bamenyesha ko icyo kibazo ko bagishikirije abarongo ishiramwe rejidezo gushika kino gihe ngo nta nyishu ishimishije bararonka turamaze gutelefona utwara igisata cy’amazi directeur w'amazi muri rejidezo atubwira ngo turindire bariko barabyiga ngo vuba bazodushiramwe amazi hama twarituye kandi n'umuyobozi mukuru wa jidezo ku telefone turamutelefona turamubwira ikena ry'amazi mugana we nyene acatubwira yuko bariko baravyiga ukungene bashobora kudushiramwo amazi bagasaba ishirahamwe rejidezo ko ryokora uko rishoboye mu gutorera inyishu icyo kibazo kugira basubire kuronka amazi nka kera kuko icyo kibazo ngo kiriko kiratuma batoroherwa mu buzima bwabo bwa misi yose mbwira ko tubabwira buca n'andi amagara y'abantu umutekano mu gisagara ca Uvira hari umukenyezi mu gisagara ca Uvira igiye kwibarukira mu nzu y'amasengesho akaba yaciye avyara abana babiri bapfuye ibyo byabereye muri quartier ya Karundu bikaba byagenze uko mu gihe umukenyezi yari yashatse kwibarukira muri ayo masengesho hamaze kubona bitagishobotse ngo yafashe inzira yo kuja kwa muganga abana babiri bamaze kufira mu nda iyo ngendo ikaba itabishimishije umukuru wa quartier umukuru w'igisagara gisagara akagabisha ko azohanwa wese adosubira kugumiza abantu mu masengesho kandi bategerezwa kwibarukira mu bitaro buraca bugacana yandi mu magara y'abantu umwana abwirizwa konka kuva kivuka kugeza ku myaka ibiri bishyikirizwa na muganga ntawurishira Terence, yanonose kuvura indwara z'abana iyo uko naho uwo muganga amwisha ko umwana ashobora kugwaragurika nk'ibyo bita infection vestine butoyi umwana ategerezwa konka kuva kivuka, gushika ku myaka ibiri bishyikirizwa n'umuganga yanonosoye indwara z'abana ntawurishira Terence. aranibutsa ko kuva umwana akivuka gushika ku mezi atandatu umwana abwirizwa konswa gusa atakindi acangiwe mu bisanzwe nk'uko tubizi twabyize umwana ategerezwa konka amaberebere ya mama wiwe kuva akivuka gushika akwize imyaka ibiri mu gihe bishyitse rero ku mvu zitandukanye akabura ingene ashobora konka icyo gihe cyose ingaruka zozo ntizibura ubwa mbere koko no kumenya ko amaberebere ariyo mfungurwa ikomeye cyane ku mwana akivuka gushika amayico kiriyo cyose mbejeje kuvuga nico kimuronsa ibintu byose byankenerwa aronka na cane cane muri ajya mezi atandatu ya mbere imwe dusaba yuko mama w'umwana ategerezwa konsa atakindi amuhaye gushika amezi atandatu hari hatangura kuzaramuha izindi mfungurwa zongera ibyo rero bifise akamaro ku mwana nko kumukingira indwara akanakura neza akamaro rero kajanye n'uko twamenya kubigabura kabiri ubwa mbere ku mwana ubwa kabiri ku mubyeyi umwana ubwa mbere hoho yonka neza yonka ibere rya nyina biri mu bintu bya mbere arongeramo bya bintu bimukingira indwara cyane cyane abana bandura bakiri batoyi kuko mu maberebere harimo ba basoda bakingira indwara zica zifata ku mwana ashobora kumara igihe kinini atagiye aragwaragurika ashikiriza ko umwana agira ingorane zitandukanye nko kugwaragurika rero adashoboye konka ibyo byose nadondaguye ndaheza ngo abironke neza b'abana usanga bama bariko baragwara b'abana usanga no mu ishuri iyo bageze mu gihe cyo kuja ku ishuri badakurikira amashuri neza ugasanga ndetse no kugira ubwenge bukwiye birabagoye kubera batigeze baronka ibintu bikwiye bakiri batoya tugiye ku ngwara zishobora gushika twabuze ko bya bintu byagenerwa abironka muri ya maberebere ubwa mbere hoho ataronsa ry'amaberebere ya mbere indwara zose zijanye n'ama infection ama infection yazita zose arashobora kuzigwara kandi akazigwara cyane kurusha umwana yose ibindi bishobora gushika ni bya bindi by'uko umwana abura ibya nkenerwa bimwe twita malnutrition ni ukuvuga ko akora ari wa mwana agoyagoya nta magara kubera ataronse bya twita ndemamubiri nsangangaburo na mpamuzamubiri muri bucana yandi zokurikira tuzobabwira ingaruka ku mubyeyi atonkeje umwana wiwe neza